فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل كما وصانا الله تعالى بذلك في محكم تنزيله فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا إن الله تعالى اتصف نفسه بصفات العلا بصفات الكمال وسمى نفسه بأسماء الحسنى والعلم بها ومعرفتها من أمور الإيمان وهو من الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه وإن مما وصف الله تعالى به نفسه ما ذكره في سورة من سور القرآن وهي سورة التي سماها بصفة من صفاته سورة النور قال الله عز وجل الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من يقول اللهم أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد فالله تعالى هو نور السماوات والأرض وهذا النور هو الذي ضرب له مثلا في هذه الآيات الكريمة وما يستوي الظلمات ولا النور ورسول الله صلى الله عليه وسلم موصوف بأنه نور قال جل وعلا يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ووصف, ووصف القرآن بأنه نور قال جل وعلا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا, علي وأنزلنا إليكم نورا مبينا والنور هو الذي يخرج الإنسان من الظلمات والظلمات كثيرة فالكفر ظلمات والظلم ظلمات يوم القيامة واتباع هوى النفس ظلمات والخيانة, والخيانة والكذب وغيرها من, من الأفعال الذميمة كلها من الظلمات والخلاص منها بالنور ودلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نلتمس هذا النور وكان من دعائه إذا خرج لصلاة الفجر يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي قبري نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا واجعل على لساني نورا وفي بدني نورا واجعل من, بين يدي نورا ومن خلفي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا اللهم أعظم لي اللهم اجعل لي نورا اللهم أعظم لي نورا فتمسكوا بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم التمسوا هذا النور الذي به خلاصكم من الظلمات الذي به خلاصكم من ظلمات التي في هذه الأرض ومن, ومن الظلمات يوم, يوم القيامة التمسوا هذا النور في الأماكن التي فيها نور الله تعالى وهي البيوت التي أذن الله أن ترفع فيها اسمه أن ترفع ويذكر فيها اسمه وكذلك بالتمسك بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم بالدعاء الدؤوب في كل يوم الفجر عند الخروج من الصلاة في وقت الذي يكون العبد فيه في الصلاة وهي من الأوقات التي ترجى فيها الإجابة فكان صلى الله عليه وسلم دائما يدعو بهذه الدعوات فتمسكوا بهذا الهدي فما أحوجكم عباد الله إلى النور ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوة مسلمين جدورا الله جل وعلا kamar yadda Allah ya yi mana wasiya da jin tsoronsa kuma ya yi mana alkawarin alkhairi mai girma da tsoron Allah ya ce wanda duk ya ji tsoron Allah Allah zai sanya masa mafita ya azurta shi daga inda baya tsammani wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sanya masa sauki daga cikin al'amarinsa wanda ya ji tsoron Allah Allah zai yafe masa zunubansa ya girmama lada a gare shi Allah maɗaukakin sarki ya sifanta kansa da sifofin ɗaukaka da sunaye kyawawa daga cikin sifar da ta zo daga cikin bayanin da Allah ya sifanta kansa da shi shi ne bayanin sifa daga cikin sifofin Allah wadda ya ambace ta a cikin sura wadda surar Allah ya bata sunan sifa daga cikin sifar Allah ita ce haske wato ayar da ake cewa ayar haske sanin sifofin Allah jalla wa'ala da sunayensa da sanin ma'anoninsu da itiqadinsu yana daga cikin shika-shikan tauhidi wanda kowane musulmi ya wajaba ya kudurta a cikin zuciyarsa domin ya sami imani tabbatacce kuma kammalalle Allah ya ce Allahu nuru samawati wal ard Allah shine hasken sammai da ƙasa misalin haskensa kamar alkuki ne wanda ake sanya fitila a cikinsa alkukin nan akwai fitila a cikinsa ita kuma fitilar tana cikin kaskan ƙarau wannan kaskan ƙarau kai ta ce tauraro ne mai tsananin haske wanda an ɗauko an ɗosa wanda wannan hasken wannan fitila an ɗauko shi wato ana kunna shi daga bishiya wadda take bishiya bishiya mai albarka bishiyar zaitun ba ta gabas ba ba ta yamma ba wato ba daga ba irin wadda aka sani ba haskensa saboda tsananin haskensa tun kafin ma a ce an kunna wuta ga hasken shi ya kusa ke haske kafin ma wuta ta same shi saboda tsananin hasken kafin ma a haɗa shi da wuta yakadu zaituha yudhi'u uwa lam tamsashu nar sannan Allah yake nurun ala nur haske kan haske hasken wato man zaitun da kuma hasken da wato wutar da aka kunna ya zamanto haske kan haske Allah maɗaukakin sarki yana shiryar da wanda ya so ga haskensa kuma Allah yana buga misalai ga mutane kuma Allah masani ne da komai misalan da Allah yake bugawa domin ya kusantar da ma'anoni ga zukatan mutane su yi amfani da hankalinsu su gane abinda Allah maɗaukakin sarki yake kusantarwa babu wanda yake sanin haƙiƙanin sifar Allah sai shi kansa jalla wa'ala sai kuma yadda manzansa sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi da shi to Allah ya ce a wannan haske na Allah yana cikin gidaje da Allah ya yi izini a gina su kuma a ambaci sunan Allah a cikinsu a ambaci sunan Allah a cikin waɗannan gidaje da safe da yamma a cikin waɗannan gidaje waɗanda suke ambaton sunan Allah ɗinnan da safe da yamma waɗansu mutane ne waɗanda wato fatauci da cinikayya baya baya wato shagaltar da su daga ambaton Allah da tsayar da sallah da bayar da zakka suna jin tsoron rana wadda gannai suke jujjuyawa saboda tsoron saboda razani da ke cikin wannan rana haka zukata ma suke kwararrawa suke wato girgiza saboda tsoron abin da ke faruwa a wannan rana Allah maɗaukakin sarki lallai zai saka musu da mafi kyawun abin da suke aikatawa na wato kyakkyawan aiki da aka sifanta a waɗannan ayoyi sannan ya mutu ƙari daga cikin falalarsa kuma Allah maɗaukakin sarki yana azurta wanda yake so ba tare da iyaka ba dukkan hasken da ke cikin halitta da ke cikin sammai da ƙasa da haske wanda muke sani da haske wanda ba mu sani ba da hasken da Allah maɗaukakin sarki ya sanya da halittar mala'iku da hasken da Allah maɗaukakin sarki ya sanya wanda da shi ne tsayuwar halitta dukkanin wannan haske Allah shi ne ya sanya shi Allah ya halicci mala'iku daga haske saboda haka ga baki ɗaya al'amarinsu alhairi ne da shirya da miƙewa to shirya ga baki ɗayanta haske ce kuma maɓaɓɓagarta daga Allah take babu wanda Allah maɗaukakin sarki babu wanda za ka samu shiryayye ce wanda Allah ya shiryar da shi kuma shiryar nan ita ce wanda take daga Allah jalla wa'ala wanda shi ne hasken sammai da ƙasa hasken da jike cikin sammai da ƙasa Allah maɗaukakin sarki shi ya samar da shi kuma haƙiƙanin haske haƙiƙanin haske hasken Allah jalla wa alali wanda Allah ya sifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sifanta shi da wannan yace Allah kai ne hasken sama da ƙasa a cikin addu'a kai ne hasken sammai da ƙasa a cikin addu'ar da yake yi yayin da ya buɗe sallar dare to alkur'ani haske ne domin dukkan wata shirya za ka same ta a cikin alkur'ani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haske ne allah ya sifanta shi da cewa shi haske ne ya ce ƙadija akun min allahi nurun wa kitabun mubin hakika haske ya zo muku daga allah da littafi mabayyani hasken shine manzon allah sallallahu alaihi wasallam rayuwarsa gabaki ɗaya haske ce sunnarsa har haske ce imani da shi haske ne sansa haske ne al'adarsa da ɗabi'arsa haske ce dukkan wani abu wanda ake danganawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haske ne domin Allah madaukakin sarki ya nutsar da shi cikin haske ya mayar da shi haske a zafinsa haske a sifofinsa haske a cikin ɗabi'unsa da dukkan ayyukansa don haka wannan haske shine abin da kaɗai zai tsirar da mutum daga cikin dubbai Allah matsaukakin sarki yace yana fitar da wato waɗanda suke imani daga cikin dubbai ya zuwa ga haske kuma yana fitar da waɗanda suke kafirai daga cikin haske ya zuwa ga duhu to Allah yana fitar da muminai daga cikin dufai zuwa ga haske ta hanyar rukunsu da alkur'ani da kuma biyayya su ga sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to hasken Allah Allah madaukakin sarki yace a cikin suratul nur tabbatacce ne kuma ana samun sa a cikin ɗakunan da Allah ya izini a gina su sune masallatai hasken Allah yana samuwa a cikin masallatai wanda Allah ya sifanta su da cewar Allah yayi izinin a wato a daukaka su ma'ana a gina su a kyautata su a tsare su daga dukkan abin da yake mara kyau shi ya sa ne wato aka ɗauki masallatai suna daga cikin waɗanda wuraren da ya fi komai a kula da tsabtarsu da kuma abin da zai kwadaitar da mutane ya zuwa gare su saboda nan ne nan haske da ake samunsa a cikin wannan rayuwa ta duniya Allah ya sifanta waɗannan masallatai da cewa da ake samun haske a cikinsa da a cikinsu da cewar a cikinsu wato akwai mazaje mazaje ma'ana hadda mata da suke wato suna ambaton Allah a ciki safa da yamma da sallah da ambaton Allah tsakanin salloli da bayan salloli da halartar majalisun ambaton Allah shine inda ake karantar da ma'anonin alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alhalalu wal haram da wa'azi kan abu Allah da wa'azi kan kar abu hanyar shaitan to waɗannan mutane da suke ambaton Allah a ciki a cikin masallatai safa da yamma su ne ma'abuta hasken Allah jalla wa'ala su kuma waɗannan mutane Allah ya sifantar da su bayan wannan sifar ta ambaton Allah a cikin masallatai da cewar wato fatauci da saye da sayarwa baya shagaltar da su gabanin ambaton Allah harkar duniya ba ta shagartar da su ga ambaton Allah tuna Allah suna tsaye suna tafe suna kwance suna zaune a cikin kowane hali suke kuma kuma harkokin duniya baya shagaltar da su ga barin tsaye da sallah za su tsayar da sallah duk suna barin masallaci zuciyarsu tana rataye da masallaci suna sauraron jin wani kiran sallan su dawo domin su tsayar da sallah kuma haka harkokin duniya baya hana su fitar da zakka bayar da haƙƙin Allah na dukiya saboda ne saboda imaninsu da ranar lahira suna jin tsoron ranar da za a tsayar da su gaban Allah domin a bincike su rana ce wadda take ranar razani saboda razanin wannan rana yanda kake ganin mutum idan ya razana idanunsa sun juye zuciyarsa tana makyarkyata to haka Allah ya sifantar da wannan rana Allah ka amintar da mu da razanin wannan rana to Allah madaukakin sarki ya yi musu alkawari cewa zai yi musu sakayya da mafi kyawun ayyukan da suke aikatawa sannan ya ƙara musu daga cikin falalarsa ba kawai abin da suka yi ba daga cikin falalarsa Allah zai halicci falala wanda zai ƙare su da abin da suka yi na kyakkyawan aiki saboda haka karincin Allah yake wanda ya yi abin da Allah ake masa ba kawai Allah zai ba shi sakamakon kyakkyawan abin da ya yi ba sai kuma ya rubanya masa daga wajensa kansa saboda shi Allah maɗaukakin sarki shi ne ma'abucin falala mai girma shi ne mai samar da abu daga babu to sannan Allah ya ce yana azurta wanda ya so da abin da ya so ba tare da iyaka ba Allah ka azurta mu daga cikin falalarka don haka mu nemi wannan haske a cikin masallatan Allah mu nemi hasken Allah na shiriyarsa wanda shi ne zai raba mu da shi ne zai fitar da mu daga cikin dufai kafirci duhu ne munafunci duhu ne zalunci duhu ne sabon Allah duhu ne bin san rai duhu ne miyagun ɗabi'u na ƙarya da ha'inci da rashin da rashin biyayya ga iyaye da yanke zumunci da ƙarya da yaudara da dukkan miyagun ayyuka waɗanda suke waɗanda suke daga shaidan suke dukkaninsu dubbai ne to Allah maɗaukakin sarki zai raba ka da waɗannan miyagun halaye ta hanyar samun hasken Allah samun hasken Allah kuwa a cikin ɗakunan Allah ne a cikin masallatan Allah yayin da ka shige su ka lizince su da ambaton Allah da tsayar da da tsayar da sallah da bada zakka tare da jin tsoron ranar lahira sannan kuma wannan haske ana samunsa ta hanyar dawwama kan koyarwar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana a aikace kullum idan zai fita sallar asuba da safe daga ɗakunan matansa zuwa ga masallaci yana addu'a yana cewa Allah ka sanya haske a gare ni Allah ka sanya haske a cikin zuciyata Allah ka sanya haske a cikin kabarina Allah ka sanya haske a dama da ni Allah ka sanya haske a hauni da ni Allah ka sanya haske a gabana Allah ka sanya haske a bayana Allah ka sanya haske a burbushina Allah ka sanya haske a ƙasa da ni Allah ka sanya mun haske Allah ka sanya haske akan harshe na ka sanya haske a cikin ka sanya jini na ya zamanto haske bargo na ya zamanto haske kashi na ya zamanto haske tsokar jikina ta zamanto haske Allah ka sanya haske a gare ni Allah ka girmama haske a gare ni wannan addu'arsa kenan kullum da asuba yayin da yake fita bayan shi cewa sallallahu alaihi wasallam sunansa haske haske ne shi amma yake yin wannan addu'a domin neman ƙari daga Allah da kuma koyar da mu al'umma mu al'ummarsa domin mu nemi wannan al'amari domin mu nemi wannan al'amari ne gagarin girma don haka mu nemi haske mu guji dufai mu guji duhu Allah maɗaukakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqul zulm fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah ku ji tsoron zalunci domin zalunci duk faile ranar ranar alkiyama idan mutum bai samu haske ba a nan rayuwar duniya to ranar alkiyama zai kasance cikin duhu ko da kuwa yana musulmi amma ya watsar da halin musulunci ya zamanto ya bantu da halin munafunci ranar alkiyama zai tashi da asalin haske sai lokacin da yake tsananin bukatarsa lokacin da za a hau kan sirat sai Allah ya fice da hasken nasa sai ya zamanto ya koma cikin duhu sai ya ce ma 'yan uwansa musulmi waɗanda yake nunawa a zahiri yana tare da su amma a batini baya tare da su akan gaskiyar imani da da ayyuka na istiqama sai ya ce ku jira mu ku saurara mana mu ma mu samu mu dosana daga cikin hasken ku sai a ce ku koma duniya ku koma can inda ake neman haske su nura فضرب بينهم بسور له باب باطنه ba wa وظاهره من قبله العذاب sai a sanya musu shamaki bango tsakaninsu wanda zai zamanto zahirinsa cikinsa shine rahama waɗanda suke ciki a bayansa kuwa a doron bayansa kuwa azaba ne to wanda duk Allah maɗaukakin sarki ya sanya wanda duk bai nemi haske ba a wannan rayuwa ta duniya haka zai kasance ya zamanto tsakaninsa da waɗanda Allah ya ba su haske muminai masu gaskiyar imani bango ne da zai sha maka da zai yi sha maki tsakaninsu bayansa rahama ne cikinsa shi ne rahama bayansa kuwa azaba ne Allah ya kiyashe mu don haka mu nemi haske tun kafin lokacin rashin haske ya tabbata a gare tun kafin lokacin haske ya zo wanda farkon al'amarinsa zai bayyana ne hakikaninsa zai bayyana ne yayin da aka sanya mutum a cikin kabari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hadhihi al-qubur mamlu'atun zulumatun ala ahliha وإن الله ينورها بصلاة عليه burbura da kuke gani cike suke da duhu ga waɗanda suke ciki amma Allah yana haskaka su da salati na da addu'a ta gare su dan haka mu nemi hasken kabari da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ɗaya daga cikin hanyoyin samun haske ne yawan salati a gare shi musamman a rana irin wannan wadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace mu yawaita salafi a gare shi ranar juma'a da daren juma'a domin rana ce da take mala'iku suna halartarta. Allah Ya ce inna Allah kuma Allah ta'ala ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم عداءك عداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأمة الخير بلاد المسلمين اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولاية ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا اللهم اجعل لأئمتنا اللهم اجعل لأئمتنا بطانة خير التي تدلهم على خير وتعينهم عليه وأبعد عنهم البطانة السيئة التي تدلهم على الشر وتعينهم عليه اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي قبورنا نورا وعن أيماننا نورا وعن يسارنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا واجعل على ألسنتنا نورا وفي دمائنا نورا اللهم اجعل لنا نورا اللهم أعظم لنا نورا وقوموا إلى صلاتكم وإياكم يرحمكم الله